maak jou recht, dis ek en jy vannacht My hart skree, skree, skree vir jou Smoor verlief, is ek en nou Ek is recht, ek voel die tijd stilstaan Soos ek val maak jou recht, is ek en jy vanavond. My hart skree, skree, skree vir jou, smoor verlief, is ek genoeg. Ek is recht, Prinsloo. Maar jy bly wegkruip, tel tot 10, dan kom jy uit Met jou hande om, ek en jy alleen 10, skiep en 4, 4, 3, 2, Kom ek sit die donder in jou weer Ek weet wat ek doen, so kyk en leer As jy like wat jy tussen die lijnen lees Sal jy my sang rapins nog wees? Moa en Elwes' seun met Sandra Prinsloo en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Uh, Vroegochend het uh, Beerdkracht my so'n paar technische probleme laat ondervind, maar uh, ek denk ek is nou daar deur en ons kan verder saam keir. Nou ek het vandag een speciale gast hier by my, is my dochter Sasha, wie saam met ons gaan keir vandag. Sê hallo Sasha. Hallo. Nou nog een week is verby en die schoolvakanties het alweer aangebreek. Dit was dan net nou die dag december vakantie gewees. Lyk by die kinders het meer vakantie as enig iets anders of wat sê jy? Ja nee, duidelik. So jylle werk nie by en jylle hou net vakantie? Nee, ons werk daarom een bykie ook. Ok, so jy sê die vakantie is nodig? Ja. Ok, ok, ok, nee, dis recht, dis recht. Maar niet te min, dit beteken net beter beplanning van die ouwerse kant af, om te sorg dat die kinders nie verveeld by die huis rondleen nie, en dan vir die ouwers grijs haare gee nie. Nou sê my, is jy verveeld, Sasha? En raak jy gauw verveeld? Ek is een bykie verveeld, maar ek raak nie baie vinnig verveeld nie, want ek het daarom my laptop en dan my pa wat by my is, so dit is daarom fijn. Ok, ja, en jy het nog nie geleer dat jy nie vir jou pa moet sê dat jy verveeld is nie, want hy dink baie vinnig vir jou ietsie uit om te doen. Ek is baie vindingryk en as jy sien, dan het jy jou werkie wat jy sal moet doen. So, gaan maak ontbijt, trek jou dagboek en pen nader en kom keier saam met my en ek help jou om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. Nou, terwyl jy die ontbijt gaan maak, gaan ek vir jou vir Ed Sheeran, sy Shape of View en limoene van Bok van Blerk, want limoene is goed vir jou en is ontbijt. en Snotkop met Dik in December speel. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much follow my lead Come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new we're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell. baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell shape of you. Daar's 'n nuwe boer op die dorp. Sy dra katirokies kort. Sy ry F250 op geroeste vaart. Sy ken van trekkerry en in die kroeg beklei. En ek wens ek kon die geheim Van haar boerderij kry En ons kreeg Wees my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil so graag aan dit gedraf Die spioen het nieuwe kracht Die hane het beginne blak Soos ons in die lang gras leen wacht Aan een viervoet tot by die stoor Toe jy op die oor, hoe hel sy oor Toe ek weer sien, staan sy recht voor my Met al geweer gerig op my En ons kreeg my jou limoene of jou boerpampoene ek wil so graag aan dit voel of jou kaalgat perskis Sally, jy het nou vir ons gevang Ons is nou op jyder daad betrap Maar kan ons nie maar plan maak Dat ons toch jou limoene sien Iets vir iets Ons sal jou ons pere wees En wees jy ons jou limoene Wees my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil so graag aan dit moet proe <laughs> Lekker namoene en een perriekies Het lyk soos vakantie en het ruik soos vakantie En het syk soos vakantie, is het vakantie En as het klink soos vakantie en het blink soos vakantie en het drink soos vakantie is het vakantie Die tjol is dik in december, dik in december Al die boude lyk soos brende, parmante gepresente Kijk hoe pronk al die vente, brande pijn trek nou rente Tjol is dik in december, dik in december Yeah, in your anger the do is stuck in December December stuck I'm full of fear I get my center The do is stuck in December December stuck gaan, is les verslorende graag, tot in die nieuwe jaar, tot Soos het lyk soos vakantie En het ryk soos vakantie En het syk soos vakantie Is het vakantie En as het klink soos vakantie En het blink soos vakantie En het drink soos vakantie Is het vakantie Die jol is dik in december Blank. Dit was Ed Sheeran en Shape of You en Limoene van Bok van Blerk en Snotkop met Dik in December. Weet jy, enig iemand wil seker Dik wees in December, he, want hoe ga jy in die bikini inpas? Maar ek is William Minnick en uh, hier by my is Sasha met wat nou waar ek jou kan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteite te beplan. So tyd om te gaan kyk, wat doen jy weer? Want die mens moet toch weet, gaan jy baie kleren aan hee of moet jy min kleren aantrek? en uh, miskien ga jy dalk net vir Net Radio SA aan he, en of jy moet een eh, sonsambreel of een reensambreel gaan moet uitgaan, en jy moet kyk, gaan jy binnenmuurs of buitenmuurs wees, so kom ons gaan kyk wat sê die weer, ons begin som ons keier eerste daar in die ooskaap, ooskaap het net Queenstown het vandag so 2 druppels reen, en dan gaan hulle 3 druppels kry, so maandagse kant, temperatuur Bishu 28, 27 en 24, Gramstad 27, 29 en 23, Port Elizabeth 24, 25 en 25, en Queenstown 28, 30 en 26, en Uitenhaag 27, 30 en 27. Dan gaan ons Vrystaat toe. In die Vrystaat geen reen die hele naweek nie, temperatuur Bloemfontein 29, 30 en 30, Bochebello 29, 30 en 30, Kroonstad 29, 29, 29 en 30. Virginia, 30, 30, 30. As kan sêke maar sê, dinsdag ook sêke 30. Welkom, maar met al die cirkels, 29, 30 en 29. So as jy in die vrystaat is, lotto nommers vir die nawek speel, 29 en 30. Dan Gauteng, Gauteng het hulle morgen, gaan Johannesburg so 3 druppels kry, Soweto gaan 2 druppels kry, en dan maandag gaan die hele Gauteng provincie tussen 2 na 3 druppels reen kry. Temperatuur benou nie, 27, 26, 28, Johannesburg, 26, 26 en 27, Pretoria, 29, 28 en 30, Soweto, 27, 27 en 27, en Tembisa, 27, 26 en 28. Dan gaan keir ons by KwaZulu Natal. KwaZulu Natal, Pieter Marisburg het vandag so 2 druppels reen, en maandag gaan hulle so 3 druppels heen, en dan Newcastle gaan ook maandag so 3 druppels reen kry, en vryheid het morgen 3 druppels reen. Dan die temperatuur Durban 27, 28 en 28, Newcastle 29, 31 en 31, Pieter Marisburg 29, 29 en 29, Richards Bay 29, 31 en 29, en vryheid 26, 28 en 30 dan Limpopo provinsie, net Polokwane gaan daar so in Limpopo provinsie maandag so 2 druppels reen kry. Temperature Louis Trigard 24, 24 en 29, Bokopani 30, 31 en 31, Palaborwa 30, 29 en 33, Polokwane 26, 28 en 29 en Warmbad 30, 31 en 32 en dit klink vir my na baie warm bad daar so. Dan in Pumalanga provincie, morgen sal Bethel so twee druppels kry, en dan maandag is het net nelspreid, wat nie reen kry nie. Temperatuur Bethel 26, 26 en 27, en Balensley 27, 27 en 28, Middelburg 28, 28 en 28, Nelspreid 25, 26 en 31, en Witbank 27, 26 en 27. Dan die Noordkaap, Noordkaap geen reën nie. Koelsberg 28, 30 en 31. De Aar 31, 33 en 32. Kimberley daar so by Ludwig 32, 33 en 32. Appington 36, 36 en 34 en Warrenton 32, 33 en 32. En as jy in die wereld rui vir al Appington se kant, dan uh, sy sien daar so plek waar dit uh, die klippe, dit lyk of die berge in die klippe pikswaard gebrand is. So jy moet gaan rijd, dit werk, word werkelijk so warm, maar, dat selfs die klippe swaard gebrand word. Dan gaan keir ons by die Noordwest provincie, 27, 28 en 30. En die laaste, maar nie die minste nie, die Westkaap. Westkaap het George daarom maandag so paar druppels reen. As ek vinnig gekyk na die synoptiese weerkaart, is die meeste van die wolke en die goed hier oor die seese kant toe uit. Temperatuur Kaapstad 20, 18 en 22, George 25, 24 en 22, Noorderperl 30, 24 en 27 en Woester 32, 29 en en 27. Dit dan wat die weer aanbetref vir die naweek, so nou kan een mens weet wat jy moet aantrek. So dit is nou tyd vir die motorfiets en motorsportgeest driftig is om nader te skuif. En nou, ons gaan kyk na die bikers rallies, die vijfde charity Unkomaas River Tube en Raft Race. Dit is by die Unkomaas rivier, by die skiebootklap in KwaZulu Natal. En dit vind vandag plaas vanaf 8 uur die ochend, en die reesies begin om 11 uur. Kost is 500 rand per vlot, en dit is vir 6 mense en 200 rand vir een tube team. So is een lekker dag, haam te gaan baljaar in die water, as jy kyk na die temperatuur wat ek gelees het, gaan jy graag in die water wil wees. As ook maar vermaak vir die kinders, kostaliekies en een kontant kroeg. Dan die Ghost Riders Motorcycle Joburg Dijol, by die Hippos in Waterfront, is by 40 Elliotstraat Brakpan, Gauteng. Nou, eh, ek het gehoor, ek weet nie wat so is nie, ek het gehoor, hulle sê in Brakpan, word jy nie gebore met blauwe oe nie, jy verdien dan gaan kyk ons na a Southern Rock Tribe by Hillcrest Quarry Tigervalleistraat in Durbanville, Kaapstad. En dit vind morgen die 17e maart plaas en is heel dag aan die gang. 100 rand per volwassene, kinders onder 12 is gratis. So, sit jou cowboy hoed aan, kry jou daanskoene uit en maak gereed vir a lekker jol. Freebird bring jy muziek van die Allman Brothers, Leonard Skinner, die Black Rose, So, dit klink na een heerlijke dag vol vermaak en een lekker manier om die naweek af te sluit op die zondag. En die Wolf Spirit MC 9th Breakfast Joel is by die Cock and Bull Hartepeespoort Gauteng. Dis die 17e maart vanaf 8 uur die ochend koste 70 rand per persoon, sluit een metaal of materiaal badge in. So is een lekker geleentheid, levendige muziek, lekker kostaliekies, groot prijs om te wen, en dan is daar ook een lekker swembad, en is by die hartepeespoort, so daar is die hele dam ook. Dan nou, die toepassers rally, by die Garden Route, Dunes Resort, Keerboomstrand, Plettenberg, Baai. So dat die 21ste maart, die uh, eh, vroeg die ochend, is dit nou die, op die 21ste maart, is dit nou die groeten ontmoet, is nou wat jy allemaal leer ken, maar die ambtelike rally begin die 22ste tot die 24ste maart. So die eerste 150 inskrywings is daar ook een rally geskenkpak, een goodie bag. So die kostes kan jy by hulle uitvind en daar gaan ook lekker vermaak wees. So lekker keier naweek volgende naweek. Dan die Power Series Round 2 en SAES e is by Kalani Gardens Internationale Resiesbaan Kaapstad. En dit vind vandag die 16e maart plaas. Die eerste resies begin half 10 80 rand per persoon, kinders onder 16 is 20 rand, en kinders onder 12 is gratis. Uh, Sasha, jy is nie meer 12 nie, so jy sal maar die volle bedrag moet betaal. Nee? Ai, ai nou, ek wens ek was nog 12. Nee, wat, nee, wat, ek wil nie 12 wees nie. Bekie, stel en wat een mens kan gaan kyk. So, dit is dan dit vir die motor en motorsport en motorfietsgeestdriftige se week. Is weer tyd vir een muziekbreek en ek speel vir jou vir Ramstein met Feuerfry, Two Chains en Whiskey Leafa met We Own It. from man. Two chains. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah respecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death. with. Be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown with. My new broad, that's a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call. Catch you if you fall. Young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear touch me now. the spirit, I'm feeling like a kill inside. Oh, uh, financial outbreak, I'm free, but I ain't out yet. Ride with the plug, so I'm close to the outlet. At the red light rim, sitting offset. I look better on your girl than uh, outfit. Stuck to the plan. Always said that we would stand up, never ran feed a loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say some. One thing about it, got a problem, I got the same one. Money rolls, we fold. Plenty clubs, we close. Follow the same code. Never turn our backs, our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment. met Firefly en Two Chains en Wiz Khalifa met We Own It. Ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek wil help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te, be te beplan. Nou, by my vandag keer my dochter Sasha saam met my. Dis uh, tyd vir die sportgeest driftig is om nader te skuif. So, Sasha sê my, watse sport doen die jong mense dees daar? Baie min jong mense doen maar fietsry, ander is maar heel dag in die huis op hulle laptops en alles. Hulle gaan nie regtig meer buitentoe nie, so daar's nie regtig sport wat hulle mee doen nie. So jy sê vir die jong mense die uh oefen nou net hulle vingers op die keyboards en op hulle selfone deesdae. Ja, wat hulle oefen maar op hulle keyboards en met hulle vingers en al daai goeie so tegnologie is nou maar alles vir hulle. So wat jy vir my sê is dat die die jong mense oor nog so 'n paar jaar gaan al hoe dikker en vetter raak. Ja, nee, wat definitief, maar ek is daarom nog jonk en fris, so ek is maar, ek hou maar van die buitenlewe, ek is maar een wat sal my pa gaan keier en alles, so, ja. Ok, nee, nee, dis recht, dis recht, maar kom ons gaan kyk nie te min, na wat sy sport daar is om te doen, en mens weet nie, mens kan ook op een latere stadium, kan die jeugd besluit, nee, wat, uh, een van die buitenmuurse activiteite is nou weer in, en vooral met die beerdkracht, wat nou deesdaas so baie is, uh, gaan die laptops nie werk nie, en die cellfoon is batterijen gaan doodgaan, en en uh, dan sal hulle maar iets op een stadium maar buiten moet doen, want uh, <laughs> hulle gaat verveeld raak. So kom ons gaan kyk na fietsry. Kings Kloof Paradise Rai 2019 vind plaas by Kings Kloof Trails in Gauteng. En uh, dit vind die 16e maart plaas van dag vanaf 7 uur die ochend afstande. 45 km kost 220 rand, 25 km kost 180 rand en die 12 km kost 140 rand in die Lake Umuzi Cosmos 3-in-1 Mountain Bike Challenge 2019 by Lake Umuzi Waterfront in Mpumalanga. Het van die 23ste maart plaas, inskrywing sluit die 20ste maart, so jy sal moet opskit. Afstande is 68 km en 33 km is 380 rand per persoon, dan die 68 km en 'n lap race is 270 rand per persoon, en dan die 33 km en lap race is 210 rand per persoon. Nou net so vir die mense om bykie perspektief te plaas, vir elke 1 kilometer wat jy op een padfiets, op die teerpad rij, is het, as jy mountain biking doen, is het gelijkstaande aan 2 kilometers. So vir een mountain bike reiser is die afstand soos 33 kilometer eindelijk gelijkstaande aan 66 kilometers op hun padfiets. So imagine die ouders wat die 68 kilometer gaan doen, hoe fiks en sterk hulle moet wees. Dan die Human Rights Day Mountainbike Challenge 2019 by Goeie Hoek Country Market Farm Bosrand in Gauteng. Van die 23ste maart plaas, 50 km is 150 rand per persoon en 30 km is 140 rand per persoon. Dit is ook daar vir die superfixes, want dit is nou 160 km op die pad wat jy dan sal moet doen. Dan rugby, rugby geestdriftiges kan een bykie nader skuif. Gister het die stommers dan weer gewen. WP het weer gewys hoe word het gedoen. Dan uh, vandag 16 maart, Sunwolves ten die Reds by Chichibu Memorial Stadion en dit het kwart oor 6 van ochend het hulle afgeskop daar. Die Highlanders ten die Crusaders by Forsyth Bar Stadion om 8.35 en dan die Lions ten die Rebels by die Emirates Airline Park om 15.05 uur vanmiddag. En dan die 2de maart, die 22ste maart, speel die Blues tegen die Highlanders in Eden Park om 8.35. Nou, ek het somme mulsteek van al die sport, so weer tyd vir een muziekbreek, en ek speel vir jou vir DJ Snake en Selena Gomez met Taki Taki, en Denoro en Gigi Agosini met In My Mind, en uh, dan speciaal vir uh, eh, LZ, wat uh, my navorsingen goed doen, en elke week en wat haar tyd insit om hierdie program ook moendlik te maak, speciaal vir haar Steve Hofmeer en Demi Limoor met Amanda.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 Amanda. Can you believe that? I got my first guitar when I was 14. Well, I finally made 40, still wearing these jeans. Amanda, light of my life. Fate should have made you gentleman's wife. And that handle, light of my life. Fate should have made it a gentleman's wife. gentleman's wife. Dit was DJ Snake en Selena Gomez met Taki Taki en Denoro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore met Amanda en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Is nou die tijd om oor te gaan na die meer gekunstel gedeelte van die program waar jy die grootpunte by vrouwlief en die kinders verdien. En soos ek elke week sê, ons mans moenie dom wees nie, want in ons koppe as jy die uh, eh, skorrel goed gewas het, is dit so 1000 punte werd. Ongelukkig vir 'n vrou werk dit nie so nie. As jy die skorrel goed was, is dit net 1 punt werd. En as jy vir haar bosblomme bring, is dit net 1 punt werd. So ons het begin 'n slimmer werk. Ons het begin sien hoe werk hulle koppe, sodat ons kan slimmer werk en baie meer punte verdien met die minste moeite. So daarom gaan ek julle gauw een wenk gee. Wat julle doen is, so een week voordat jy die vrou uitvat, dan uh, sê jy al vir haar, jy gaan vir haar fliek toe vat, of jy gaan vir haar bykie vat na haar restaurant toe. En dan vir haar julle week, wat sy op Facebook en op WhatsApp en by haar vriendinne is, en sy vertel dat haar man gaan haar ergens in vat, elke keer wat sy het vertel, verdien jy hun punt dan op die aand wat jy uitvat, verdien jy moos nou weer hun punt, en dan wanneer die hele rest van die volgende week, wat sy even allemaal vertel hoe lekker die aand was, elke keer wat sy het vertel, verdien jy hun punt. So klomp punte vir gratis, so ons moet slimmer werk, nie harder nie, so kom ons gaan kyk, dat jy jou beplanning kan doen, en die punte kan begin insamel. Die Toro Yame Boat Cruise, by Skoemans wil overklap, by die waterfront, in Hartepeespoort Dam, tye, satra is 1 uur die middag, sondag 11 uur die ochend, en is elke naweek. Kostes is 170 rand per persoon, maar dan moet jy ook die klipkostes van 80 rand betaal, en 50 rand om jou voertuig in te vat. So jy kan een lekker piknikmankie saambring, drankies en al jou braai goed. Die boottrip is so een uur lang, maar daarna, dan denk ek sal sy vir jou uitlos, dat jy een bykie kan braai en die dam geniet, en mens weet nooit, dat ek ook een linkie nat maak aso. Maak my fijnus by die Roxy Review Bar in Grand West Kaapstad. Dit is die 19e februari, 19e maart seker, tot uh, evers in april. Word aangebied dier Emo Adams en uh, ander groot talente. Dan Afrikaans is groot. Dit is van die Grand Arena Grand West Kaapstad van 14 tot 17 maart. 275 rand per persoon. En uh, die slechte nies is, al die kaartjes is reeds uitverkoop. So sangers wat jy daar kan sien is Jonita Duplessis, Teens Jordaan, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer en nog vele meer. En had ek nou gehoor dat die MTN het hulle self gedistanceer van, van die Afrikaansers groot, omdat uh, Steve Hofmeyer betrokken is. So ek sal maar in die volgende jaar een bykie moet kyk uh, wat sy contracte ek gaan hernie, al dan nie. Dan uh, Rock on the Lawns featuring The Cure, jo, The Cure, baie mooi band. Carnival City Festival Lawn in Gauteng, 16 maart 2019 en 21 maart 2019 is by Kenilworth Reiskoos in Kaapstad. So jy kan bykie gaan luister na na The Cure, kost is 495 rand per persoon. So geen onder 14 jarige sondere voog nie, So, um, the keur bestaan uit Fokhoff Polisiekar, Karen Zoid, Zebra en Giraffe, Art Matthews en nog vele meer. So, dit is een klomp talente wat die mens kan gaan kyk daar. Dan die KKNK, Klein Karoo, Nationale Kunstefeest, Oudsoring, 21 tot 27 maart, en jy moet daar bespreek by Computicket, en ons weet elke jaar dat die KKNK een groot, groot bedrijf is, en hy word al vir 25 jaar lang gegeven het ons elke jaar een KKNK. Dan celebrations for Joburg Zoo, 115e birthday bash, dit is by Johannesburg se zoo, se, se dierentuin, dit van die 20ste maart plaas vanaf 10 uur tot 9 uur die aand, so 10 uur die ochend tot 9 uur die aand. En is ook elke naweek vanaf 14.30 tot 1600 uur en sondag van 10.30 tot 12 uur is die dieretuin dan ook. Kost is 15 rand per hek vir die dag alleen. So dit is nie so dier om bykie die dieretuin te gaan besoek nie. So is een lekker familiedag om die dieren te gaan kyk, te sien wat hulle als maak aan die hokke. En uh, dan vat jy ook so met die vrou en kinder saam. Dat hulle ook bykie kan gaan kyk, hou net versichtig wees vir die apies. Die apies is skelm mannetjies, jy moet maar wakker slaap af vir die apies. En dan, uh, Sasha, jylle, jylle jeugd, wanneer jylle nou uitgaan, ne, die dag wanneer jylle nou besluit, die laptops en die goed is nou nie lekker en jylle gaan uit, um, dan gaan fliek jylle seker, ne? Ja, ons gaan fliek en dan gaan keir ons maar by stones or whatever. Ok, ok, nie is recht. Papa wil nie al die goeders hoor nie. Nee, die fliek is alright, ek wil nie hoor van die drinkplekke en so aan nie, dit laat die mens pa sy hande, bykie zweet en warm om die boorkie raak en so. Ja. Maar kom ons gaan kyk, watse wat flieks is daar, wat die mense nogals kan kyk. Fighting with my family, uh, The Rock Johnson speel daar in, en uh, dit gaan oor een familie wat probeer oorleef, dier van dorp tot dorp te trek, en dan met mekaar te stoei, en die familie wil dan nou in een rofstoei ingaan. Dit is een movie wat hy al lang al moes gemaakt het, ons wacht nou al hoeveel jaar vir dit, en dit is so'n komedie movie. Dan Wonder Park, so'n animatie film, Dit gaan oor een meisie wat haar imagination gebruik om dan een park te, te maak en die mense ervaar dan wat in haar imagination aangaan. Dan Captain Marvel, weet ons van die, is een superhero fliek van eh, Captain Marvel. En dan What Men Want, dit is van een vrou wat beginne hoor, wat beginne hoor wat die mans dink. En dit kan gevaarlik wees en dan hoe sy in die sportwereld dit gebruik, of dan nou seker maar misbruik, om eh, een uh, bykie voor te kom. En dan natuurlijk, dan is daar Alita Battle Angel, wat nog speel, dit is iets wat ek graag sal wil gaan sien nog, um, in 3D as het moet, en uh, so daar is, daar is nog wat kyk, so daar is een paar films wat een mens kan gaan kyk, hier oor die naweek. En nou op daarie noot, het het tyd geraak om te groet, So ek en Sasha gaan tot sien sê, nou lyk vir die mense sê, wees veilig die naweek, moet nie drink en bestuur nie, want jy kan dalk een onskuldige familie, wat ook dit uitgegaan het, om een bykie te ontspan, sy hele leven verwoes, omdat jy besluit het om te drink en bestuur. Dit is nou boem behalwe die boetes wat jy opgeleid kan word, so jy gevang word, dat jy drink en bestuur. So moet nie dit doen nie, asjeblief, wees veilig, draai jylle sitplek gordels, en geniet julle naweek. Tot ziens. En dis Sasha wat sê tot ziens. Nou, ek gaan uitspeel, ek gaan uitspeel met Youngster Cape Town met Young van Riebeek. Dis nou vooral die, uh, die, die verkiesing is een van die daan, daar is sekere van die partije wat, en eh, daar sekere mense ook wat s'nachts wakker lee oor ou oh, Jan van Riebeek toe hy aangekom het. So, eh, al wat ek kan sê vir Jan van Riebeek is, well played Jan, well played. So, eh, ek gaan bykie vir julle speel, Youngster Cape Town, is een rapperie van Kaapstad, en uh, met sy Sleekie Young van Riebeek. Geniet om, geniet die naweek, en bly veilig, en dan sien ons mekaar weer woensdag aand, is in 6 en 7, met Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en uh, dan weer volgende saterdag tussen 8 en 9 moet wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan. Tot ziens, tot die volgende keer. Thank you. Uh. Bajen. I was worried about the slaves. Now you standing there amazed. Go tell the men, so what's my name? It's the K Crusader. What you hearing is a demo. Uh, Have to scream until it echo. Uh, From Kayalicha to Soweto. Uh, Call me Stefano the Mero. You were shocked I turned into a pharaoh. But they got us in the system. Our history was rewritten by the Europeans and Britain. We all share the same symptoms, but you can never ever hide the scars. Take a look how far behind we are. Now can meet the man behind the bars. His initials are YVR. It's the Cape Crusader, Young van Riebeek. I put it down like Young van Riebeek. What the name is Jan van Riebeek?